Marcus et Quintus sunt duo discipuli. Alei discipuli sunt Titus et Sextus. Julius est bonus maritus, cui uxorem suam neque ulla aliam feminam amat. Portus ostiensis semper plenus est hominum, cui in alias terras navigare volunt. Ambulatores spectatoribus varias merces in circo maximo offerebant ali olivas, ali lupinos, ali dulcia vendebant. Pisces in aqua natare posunt, ali homines natare posunt, ali non posunt. Jupiter malus maritus est, cui multas alias deas amat praeter Junonem coniugem suam. Venus Martis coniunx non est, sed alterius Dei cui nomen est Vulcanus. Ovis nigra cum paucis aliis ovibus in sole jacet. Milites nostris provincias ac patriam nostram a Germanis et ab aliis ostibus, defendunt. Ego pecuniam meam non partior cum aliis.